Մամլոասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրել է այն միտքը, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դրա մեջ դիտարկում է նաեւ Արցախը։ Չնայած 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանական շրջանակների կողմից բարբերաբար տեղեկատվական դաշտ էին նետվում Արցախի համար ոչ ընդունելի քաղաքական թեզեր ու ձևակերպումներ, ուստի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ասացի մեջ կարծես թե նորություն չկար, այնուամենայնիվ նման բարձր մակարդակով բաց տեքստով հնչեցված հայտարարությունն Արցախում խիստ վրդով վրթովմունքով է ընդունվել։ Վրթովմունք կար նաև ազգային ժողովի падգամավորների ելույթներում։ Արցախը հայկական է, իր հայկական պատմությունը դարերից է գալիս ու այդ պատմությունը սրբագործված է հազարավորների արյամբ, ասում է Արթարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը, եւ մենք այսօրվա սերունդը պարտավոր ենք այն պահել հայկական ու փոխանցել գալիք սերունդներին։ Արցախը շարունակում է իր հայկականությունը այստեղ ապրող 120 հազար հայերով։ Փաշինյանին միայն թվում է, որ նման հակահայ հայտարարություններով կամ դավաճանաբար փաստաթղթեր ստորագրելով կարող է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Արցախի հանրապետության իշխանություններից պահանջում եմ վերանայել եւ փոխել իրենց վարկագիծը։ Ամեն գնով ամրապնդել եւ պահպանել բոլոր պետական ինստիտուտները։ Արցախը դարեր շարունակ դիմակայել է բազմաթիվ գոյութենաբանական փորձությունների։ Վստահ եմ, կդիմակայի Նիկոլին Եվս։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ասուլիսին հնչած մի շարք մտքեր Արցախի համար անընդունելի են, ասում է Ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Ձևախեղված է խաղաղության բանաձևը եւ որպես դրան հասնելու գին ներկայացված է Արցախը։ Դա շատ վտանգավոր է, ասում է խորհրդարանականը։ Լեռնային դե Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ՀՀ իշխանությունների հիմնավորումները զուրկ են իրավական, քաղաքական եւ պատմական հիմքերից։ Ադրբեջանի կողմից ՀՀ տարածքային ամբողջականության ճանաչման անհրաժեշտ երաժշտության որպես հակադրություն ներկայացված է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, որն ինքնին վտանգավոր է ազգային միասնության խաթարման եւ հայությունը երկու բևեռների բաժանելու տեսանկյունից։ Այդ պիսով կասկածի տակ է դրվում Արցախի ժողովրդի կամ արտահայտությանը վերաբերող միակ լեգիտիմ փաստաթուղթը 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրակրվեի արդյունքներով, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հրճակվել է որպես անկախ պետություն։ Այն դեպքում, երբ ԼՂՀ անկախության հրճակագիրը թե միջազգային օրենսդրության տեսանկյունից թե ԽՍՀՄ եղել է օրինական։ Պատերազմի սպառնալիքի տակ ու Արցախի հաշվին ստորագրված խաղաղության պայմանագիրը չի կարող ամուր լինել ու կայուն խաղաղություն բերել, ասում է։ Ընթակառակը այն կարող է նոր մասշտաբային պատերազմ բերել տարածաշրջան, որի արդյունքները կարող են անկանխատեսելի լինել։ Նիկոլ Փաշինյանը խაფել է եւ շարունակում է խაფել ինչպես Արցախահայությանը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին, ասում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Թուրմոսյանը։ Ասում էր, որ մենք պետք է Արցախի համար ունենանք այնպիսի լուծում, որ բավարարեր Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովրդին։ Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը բերում է լուծում, որը բավարարվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի, բայց ոչ երբեք Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդին։ Եվ ամեն անգամ էր հայտարարություններին արձագանքումը, որ ճիշտ չեն հասկացել։ Արտակարգ ռեժիմով հավաքվելով խորհրդարանում Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված падգամավորներս արտահայտում ենք մեր ու ժողովրդի կամքը, վերահաստատում ինքնորոշման իրավունք իրավունքից չշեղվելու Արցախի դիրքորոշումն ու պահանջը, ասում է Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցության քարտուղար Գեգամ Ստեփանյանը։ Հավաքում ենք ոչ թե ադրբեջանի կամ միջազգային հանրության ոչ հայանպաստ հայտարարություններին արձագանքելու, այլ ցավալիորեն մայր հայրենիքի իշխանությունների մեզ երաշխավորված կործանման տանող հայտարարություններին պատասխանելու։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ անգամ ամենավատ երազում չենք կարող պատկերացնել, որ Արցախի խորհրդարանը ստիպված է լինելու գրեթե ամեն ամիս իր հայտարարություններով փորձել զսպել Արցախը Ադրբեջանի կազմում դիտարկող հայաստանյան իշխանությունների հայտարարություններին ու դրա գործնական իրականացմանը միտված քայլերին։ Սա մղձավանջ է։ Սկզբից հայտարարվեց նշաձողի իջեցնելու մասին, հետո հայտարարվեց, որ տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջան է, հետո ինքնանշման իրավունքից նահանջ կատարվեց դեպի իրավունքների ու անվտանգության մասին անհասկանալի ու անորոշ ձևակերպումների։ Իսկ այսօր արդեն Հայաստանի իշխանությունները բացահայտ հայտարարում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդունելու մասին 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ներառյալ Արցախը։ Ազգային ժողովն ընդունել է հայտարարություն, որով իր վրթովմունքն է արտահայտում Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած պատրաստակամության կապակցությամբ, շեշտելով, որ այդ պիսով Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունները խախտում են նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենքը։ Հայտարարության հանրության տեքստը նիստի ուշադրությանն է ներկայացրել օրակարգային հարցի վերաբերյալ գլխադասային արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հաստորեն իր այդ հանրարությամբ կոպտորեն խախտում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի եւ համանդրության ամրագրումներն Արցախի մասին։ Առանձնապես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման հրամայական հիմնադրույթն առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի ճշմարտությունը մեկն է։ Արցախի ժողովուրդն արտահայտել է իր կամքը 1991 թվականին եւ ՀՀ որևէ իշխանություն չի կարող եւ չպետք է դեմ գնա այդ կամ արտահայտությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը մտահոգություն է հայտնում, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նման հայտարարություններով ու գործողություններով զրոյացնում է Արցախի անկախության հռչակագիրը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի առիթով Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատերիարք Կիրիլը ասել է. Աստված իշխանության մեջ չի, այլ ճշմարտության։ Մեր ճշմարտությունը մեկն է։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Խորհրդային Միության պաշտոնական անկումից ընդամենը մի քանի օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը հանրակրվեյով ամրագրեց եւ իրացրեց անկախ պետություն ունենալու իր իրավունքը։ Ավելի վաղ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նիստում ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման հրճակագիրը, ինչը համապատասխանում էր թե ԽՍՀՄ օրենսդրության նորմերին, թե միջազգային իրավական փաստաթղթերում համարագրված ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Ինչ անվտանգության իրավունքների ու երկխոսության մասին կարող է խոսք լինել, ռետորական հարց է հնչեցնում Արցախի խորհրդարանի խոսնակը, հղում կատարելով ՀՀ վարչապետի խոսքերին, երբ Ադրբեջանն ապօրինաբար 162 օր Արցախը պահում է տոտալ շրջափ ձերբակման մեջ շարունակելով անցյալ դարից սկսած իր էթնիկ զտման ու ցեղասպան քաղաքականության իրագործումը։ Ազգային ժողովի արտահերտ լիագումար նիստը հերարձակվել է ուղիղ եթերով Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։